Sveicināti. <laughs> Tā ļoti uzmanīgi, kā jau pēc Ziemassvētkiem, ļoti uzmanīgi. Vai ne jāsasveicinās, nevar skaļi, lai neiztraucētu to mieru, kas iegūts Ziemassvētkos. Bet rādījumā arī klausītāji, jā, arī Ziemassvētku laikā gribas tomēr uzrunāt, eh, uzrunāt un, un, un nedaudz pārdomāt vēl par Ziemassvētkiem. Uh, eh, uh, eh, Likt varbūt tās aizdomāties, varbūt tās kādam, kurš ir nedaudz vēlāk, uh, Eh, pieslēdzies pie Ziemassvētkiem rādījuma arī ēterā, tad aizdomāties. Jāsaka godīgi, šis ir ieraksts, kas ir veikts Līvānos pie māsas ciemojoties arī, eh, vai ne, ar, ar tādām, jā, ar, ar mandarīnu šitie ir, ja? ar mandarīniem un citām ogām un, un augļiem un tādām lietām. Bet, eh, bet jā, varbūt tās var paprasīt tā kā šodien, šajā reizē mums ir uh, tā dīvainā, dīvainais notikums. Tikko nosvinējām Ziemassvētkus, kā pagāja Ziemassvētki. <laughs> grūti <laughs> grūti, grūti atbildēt bet... uz šo <laughs> grūti atbildēt uz jautājumu, ja, ja ieraksts ir pirms Ziemassvētkiem. Bet, bet tik un tā, tad Ziemassvētku noskaņās jau tas notiek galu galā. Un, un kā, kādas ir noskaņas šobrīd? Es šobrīd esmu tāds, tādu novadījis pāris e, rekolekcijas, jeb retrītus par gatavojoties Ziemassvētkiem. Es domāju, ka ir, ir jau principā, kā es saku, tā burvīgā noskaņa. E, ir tā Jēzus tuvuma noskaņa principā, jā. Un kā tas izskatās Jēzus tuvums? E, tas Jēzus tuvums izskatās varbūt ar tādu... Uh, Tāda, tāda kad, kad tu gaidi, un ir kaut kas reizē jau sagaidīts. Jā, kaut kas tāds interesants sirdī ir. Kad tu gaidi to, kas jau ir sagaidīts, bet, bet tas atkal no jauna tu vari to iepazīt, un, un principā tam nav gala, un tas kaut kā piepilda katru dienu. Tas tā arī tā. ļoti raksturo, man liekas, baznīca kopumā. It kā ir, bet vēl nav. <laughs> un, un mēs nepārtraukti tādā kā spriedzē esam, no, tiekam noturēti, kad it kā jau ir, Kristus taču galu galā piedzima pirms 2000, 2000 gadiem fiziski, vai ne? Bet mēs katru gadu svinam, katru gadu atceramies un katru gadu gaidām un lūdzamies, lai viņš nāktu. Un arī lasījumi jau arī tīpaši, man šķiet, uzsākot eh, adventu laiku, ir par to otrreizēju atnākšanu. Ne, nevairs par pašu Jēzus dzimšanu, bet par otrreizēju atnākšanu, ko mēs galu galā arī gaidām. Ne? Zini, man tā, tāda doma patika, ko izlasīju arī e, viena, viena biblista darbos, saka, ka katrai e, patiesību mēs apgūstam caur tādiem trim etapiem. Nu, var padalīties ar to, man liekas, ļoti der pie šīs Ziemassvētku tēmas. Ļoti labi. Un, un viens ir šis reālais fakts, ka kaut kas tiešām ir noticis. Otrs ir, ka mēs sadzirdam liecību par to, Un trešais ir, kad mēs paši pārliecinamies, ka mēs piedzīvojam kaut ko. Un, piemēram, tagad mēs visi to Ziemassvētku stāstu dzirdējām. Ja? Ir šis reālais fakts, kuru tur Lukas ja, līdz pēdējiem viņš viņu apraksta, kāds tur Cēzars valdīja un, un kāds tur valdnieks un kurā vietā un kurā dienā. Tad ir liecība, ko nu, tajā Ziemassvētku gadījumā saņem eh, no eņģeļiem. Jā, tā ir principā teofāniska liecība, bet tā var būt arī caur cilvēkiem. Teofāniska. teofāniska jā, dieva atklāsmes, jā, kad <laughs> ah, Dievs tev atklājas pa taisno. Nu, es pati to izdomāju tikko. Uh, <laughs> un, un, un, un, un trešā fāze ir tiešām, kad tu to stāstu tā kā nu, sevī caur savu pieredzi, jā, vai caur lūkšanas pieredzi, vai caur kaut kādu tādu stipru pieredzi, kas tavu sirdi aizdedz. Un kāpēc es to stāstu? Man nu, to, ko tu teici, ja, ka, kāpēc mēs 2000 gadi jau svinam to notikumu, nu, vai drusku mazāk. Jo man liekas, tā baznīcas gudrība ja, ir, ka visu laiku no jauna to liecību pateikt. Ja, ka nepietiek tev to vienreiz izdzīvot, bet tev ar vienu no jauna tas tiek pasludināts pirmo reizi. Un tā ir tev iespēja nu, katru gadu no jauna uh, kā dziesmiņā dziet arī to personisko pieredzi padziļināt un līdz ar to arī savu ticību. Nu, jā, jo parasti <clears throat> mēs, man liekas, saka, kad lasām Bībeli, tad katru reizi kaut ko jaunu atklājam. Nu, šeit padziļināt personisko pieredzi, tas drusku tomēr citādāk ir, bet, <clears throat> bet man, man droši vien gribas prasīt, kā ir, vai tiešām mēs katru reizi kaut ko pilnīgi jaunu varam atklāt par svētkiem, ko katru gadu svinam, un varbūt tās dažu brīdi jau ir nu, par daudz, eh, tagad klausoties jau pēc Ziemassvētkiem šo raidījumu, visdrīzākais pēduši visi kārtīgi un varbūt tās pat pārēdušies. <laughs> Jācer, kad ir ko ēst, daudziem eh, var gadīties, kad arī svētka aiziet eh, tādā trūkumā tik un tā, vai ne? Bet, bet pieņemsim, ka svētkos nu, tagad ir viss, viss tās liks. Kā ir ar to, to vienmēr jaunu kaut ko var piedzīvot? Uh, Vajag, nu, droši vien vajag. Jā, jā es, es domāju, ka mēs jau katru gadu, nu, nu, nu, mēs kā cilvēki esam savādāki. Tas katrs gads jau ir ienesis kaut kādas jaunas pieredzes un, un tā prizma, caur kuru es varbūt uz to pašu ziņu skatos. Vai kā, kāda es šobrīd, vai kāds es esmu tajā brīdī, tas varētu būt, būt tas jaunums. Um, ne, ne tas, ka šī ziņa mani, mani tagad pārsteigs kaut kā, bet, bet tas, ka tā ienāk kaut kādā jau manā cilvēcības jaunā pieredzē. Uh, Bet vai tas tā notiek tur katru gadu un kaut ko ļoti piedzīvojam, man, man ļoti uzrunā tas vārds tiešām gaidīšana. E, ka, ka tā mūsu, mūsu arī pat, pat tie Ziemassvētki, viņi pieder pie tās gaidīšanas, kad mēs gaidām, ka nu, Dievs kaut kādā veidā ienāks mūsu dzīvēm. Jā, caur, kaut vai caur to, ka varbūt dažreiz tu, tu, tev viņa pietrūkst, ja, ka tu tur nepiedzīvoji to svētku emociju, ja, vai varbūt tu viņu meklēji ne tur. Uh, Jā, bet, bet, bet e, ka, ka Dievs ir devis apsolījumu, ka tā gaidīšana kādreiz vainagosies ar to sagaidīšanu. Man liekas, par to arī ir šis Ziemassvētku stāsts. Nu jā, kad būs rezultāts, <laughs> jā, jā. Bet, kad būs beidzot arī tikko ienāca prātā, tu atceries savus pirmos Ziemassvētkus vai Ziemassvētkus, kas tev tādi īpaši palikuši atmiņā? Es eh, pirmos Ziemassvētkus, eh, kuri man palikuši atmiņā, mm, laikam, nu, vairāk kaut kā bērnībā atceros jaunos gadus, bet pirmais, kas bija tādi vēl padomu laika bērns biju, un, un es atceros vēl toreiz vajadzēja 25. Eh, decembrī cītīgi iet uz skolu. 25. <laughs> decembrī? Jā, jā Ziemassvētkos oh. vajadzēja iet uz skolu, jo nebija nekāda valsts svētki, ja tajā laikā oh. mēs godīgi līdz 30. decembrim gājām uz skolu. Un es atceros, ka es kaut kādā pirmajā, varbūt otrajā klasītē atnāku no skolas. Un, un liekas, vecā mamma tā bija, kas bija uzklājusi galdu, un tur bija maize un medus uz tā galda. Un es biju tik pārsteigta un tā ļoti neierasti. Un es saku, kas tas par tādu dīvainu tagad ēdieniem, un viņa saka, šis ir tas kūču vakars pirms Ziemassvētkiem. Un pēc tam agri, agri no rīta, eh, pirms eh, skolas, gājām uz baznīcu. Bija ļoti agrā Ziemassvētku mise, un mēs vēl līdz skolai, tā kā pa tumsu, pa, mēs pastējāt. gājām uz baznīcu. Jā. Tie bija pirmie, ko es tā apzi, apzināti atceros, un, un ļoti maz sapratu, jo viss bija tādā. Nu, tā kā tādā noslēpumā, ja tāds papildus noslēpums bija, jo tā kā vajadzēja arī slēpties, un pēc tam teica skolā nestāstīt, ka tu biji baznīcā. Ja. Nu, jā, nē, nu, te paudžu atšķirības <laughs> varam redzēt. Es jau, protams, neko tādu neatceros, bet mājās atceros, mums bija, mums nebija kristīgā, mums bija. Nu, kristīgā bija Ziemassvētku keklīte un bija daudz, daudz ēdienu. Kā Latvijas tradīcija saka, jābūt ar cik tur 12 vai, jā, jā. vai cik tiem ēdieniem. Tur es atceros, Un kad cūkas galva bija <laughs> viena, viens no tiem mēdiem, ja tajā laikā es vispār ārpās kā, kā kaut kas tam līdzīgs, bet, bet, eh, bet es atceros, jā, ka tur bija, tur spēles bija, tur bija aicināti cilvēki, eh, ciemiņi, eh, paplašinātā ģimene un mums, mums tie bija, bet tie jau bija 80. gadu vidus vai kaut kā tam līdzīga laikam. Un, Bet par kristīgajiem es tā pie sevis domāju, jā, par, par kristīgiem pēc tam, kad jau es e, iegāju baznīcā, jo mm. kristības man bija Ziemassvētku, man šķiet, kad rīts tas bija. Mm. Tev jāsveic. Vai, vai, vai, vai 24. rīts vai 25. man liekas, kaut kas tāds bija, neatceros. Cik gados precīzi. tad tev nokristīja? 13 šķiet, mm. vai 12. Tad apzināti ļoti. Apzinātā vecumā, jā. Bet tas bija Ziemassvētku laiks, un to es atceros, jo uh, Jo svētdienas skolā tā gatavošanās notika, un tur viss bija jau sagatavots uz svētkiem, un tad bija pašas tās kristības. Nu, tas varbūt tās mazāk, bet pēc tam es atceros, man kaut kāda Ziemassvētku eglīšu rotāšana vajag palikusi atmiņā, bet līdz tādam riebumam, <laughs> jo bija, jo bija, kā jau ministrants, tad es sāku kalpot tur un. Un, un tad bija viens periods, kad mums tur bija tādas rotāšanas, nu, ka tiešām vienā brīdī jau bija pa daudz. Uh, Eh, bet tagad, kad to es atceros, pat ja bija pa daudz, tik un tā, kaut, kā, kaut kāda tā, tāds efekts tur ir bijis tajā visā pasākumā. Man tā Eglīte, tu pieminēji, es atceros, ka es teicu, tas, tas agrīnākais, kad vēl pavisam, pavisam maza, bet, bet arī ir palicis atmiņā. Uh, svinējām vienmēr laukos pie, pie vecās mātes, vēl toreiz vecmāma laukos dzīvoja, un tā egle bija milzīga. Viņa tiešām, nu, man likās milzīga. Viņa bija līdz griestiem atnesta no meža, un, un arī tā rotāšana visa, jā, un, un, un viss tā ģimenes lielā sabraukšana, un visu to es arī atceros. Jā. Es tikai domāju, ka tas drīzāk bija uz jaungadu, jo, kā jau teicu, tad Ziemassvētkos no, nu visiem bija nu jāstrādā. Nu jā, jā nē, <coughs> nē, nu jā, jā, jā, bet manā laikā laikam arī jauno gadu tam mēs jau. Jā. Gan vienā, gan otrā, un tad tur jā, vienā brauc viena vecā māsa ciemos, un otrā <laughs> atkal otra vecā māsa brauc ciemos. Un, Nē, nu jā, jā, tā bija interesanta lieta. Es kaut kā neatceros, vai dāvanas dāvināja tiešām visiem. Kā šobrīd, man liekas, toreiz bērniem tikai veda konfektes, ne? vai, vai arī pieaugušos apdāvināja. Nu, katrā ziņā bērnus es atceros. <laughs> bet, bet par pieaugušiem gan es neko neatceros. Ja tā man ir melna bilde. <laughs> Galvenais, ka mēs saņemam tās dāvanas. Ja man liekas, jā, tas, tās, tas, kaut, kad, tas ir tāda jauna tradīcija, ka arī pieaugušie dāvinās. Agrāk man liekas, tas bija vairāk tiešām bērniem. Bet katrā ziņā tas ir skaists simbols, ja pārāk par to neiespringstam. Jo nu, tas simbolizē dievu, ka dievs dāvina mums savu dēlu. Ja, tad šī Ziemassvētku dāvanas ir atgādinājums tam simbols. Tam. Tā kā dāvāšana. Mm -hmm. Mm -hmm. Dāvāšanas prieks. Nē, nu jā, tagad ir visādas tās akcijas, kas notiek, un viss liek tomēr atcerēties jā, arī jā, par to. Jā. Bet, nu, Tajā brīdī, kad tas ir pazaudējis, varbūt tos arī to reliģisko saturu, tad jau, manuprāt, ir tad, nu, tad nav jābrīnās, ka skrienam tādā dāvanu pirkšanas mm. rituālī, un, un tad tikai klausāmies, kā visiem ir līdz kaklam jau viss tā pirkšanās, un dāvināšanās un iešana. Nu, tā kā pazūd kaut kas, ja nav uh, drusku kaut kāds stāsts apakšā. Jā, jā, jā, jā, jā būtu stāstam. Jā, būtu stāstam tiešām. Bet eh, labs ir par stāstu. Eh, tagad uh, ir svētā Stefana mocekļa arī eh, Šodien, svētki. Jā. Kas nozīmē uh, moceklis, un patās, nu, pat kā jēdzis piedzim, tur ir moceklis. Tad tā jēdzis dzimšana tāda baigi nežēlīgā lieta ir nu, bijusi. Ja? Uh, eh, bet pēc muzikālas pauzītes. Thank you. atpakaļ, lai turpinātu šo sarunu. Kā jau pirms šīs muzikālās pauzītes eh, minēju, kad Jēzus ja dzimšanu un pēc tās mēs svinām, tur ir daudz dažādi svētki. Ir tādi, kas ļoti iecienīti, kā svētā Jāņa svētki, kur vīnu svēta. Un, un vai tas ir Jānis Svētkos, kur arī vīraku un zelta un visādas tādas lietas? Nē, tas ir trīs ķēniņu dienā. Ā, trīs ķēniņu, vai, nu, es jau jaucu, bet, nu, katrā ziņā visādas. Uh, Eh, svētībiņas eh, tiek dotas visādiem, visādām lietām. Bet, bet viens, viens no, viena no svētku dienām ir Stefans Moceklis. Ai, tas neizklausās pārāk drūmi, ka mēs nespējam pat īsti līdz galam nosvinēt, kā jau domājam par mūceklību. <laughs> Jā, varbūt dažiem nu mūceklība nav pārēšanās, bet, ja, ja nopietni vai, vai pusnopietni, mums lūkšanā grupā bijis nesen tāda saruna. Uh, ka kāda sieviete teica, mm, jau Ziemassvētki, es nevisai mīlu Ziemassvētkus, un, un mēs jautājam, kāpēc. Viņa saka, tāpēc, ka pēc tam drīz ir lieldienas. Mēs sakām, bet kas te ir pret lieldienām? Un viņa saka, nē, lieldienas man ļoti patīk, bet pirms tam tas gavēnis, kad atkal jādomā tie krustaceļi nemitīgie, tas man galīgi nepatīk. Un jūtu, ka tas jau tuvojas. <laughs> jau, jau uz, uz, uz Ziemassvētku. Tāpēc nepatīk par... Ziemassvētku. <laughs> nē, nu, nu, tas, tas, tas tā, mēs, mēs arī tā pasmaidījām drusi, <laughs> ja, bet, bet īstenībā tajā ir, ir liela patiesība pateikta un principā ir baznīcas doma, ja, ja mēs runājam par šo gudro baznīcas liturģiju, tajā ir Jo, eh, ja skatāmies svētajos rakstos, un skatāmies, piemēram, ikonas, kuras ne, ne, nevar būt ne mūsdienu tādi skaisti zīmējumi ar smukām betlēmītēm, bet agrākos laikus redzam, ka tur Ziemassvētkiem nav šī pasakas elementa, kas šobrīd lielā mērā ir. Ja, tur mazi eņģelīši, mazi ganiņi, mazi skrējiņi, ja, un dziedāja smukas dziesmiņas un, un plaukšķināja plaukstiņas. Bet šeit, šeit, ja mēs lasām, teiksim, Bībeli vai skatāmies tās ikonas, tad redzam, ka Tur eh, Jēzus dzimšanas un eh, Jēzus nāves notikums ir attēlots principā kā viens vesels. Tas ir principā viens un tas pats pestīšanas notikums. Un kāds izpaužas daži konkrēti piemēri, ja piemēram eh, Jēzu tātad ietin šajos autiņos, kas ir Ziemassvētku stāstā, tad piemēram senajās ikonās šie autiņi ir kā ka, ka, kapaši, tātad tas līķauts, kā kapa līķauts, ja. Mhm Un, un principā to mazo bērnu ieliek kaut, kā, kaut kur, kas ļoti izskatās pēc kapa. Ja, vai arī šis grotas elements, šis salas elements, ja, kur, kur tātad Jēzus piedzimst svešā ja, vietā, svešā grotā, svešā alā, un atkal redzam, ka viņu pēc nāves ieliek arī svešā kapā, ja kaut kādā atkal alā vai grotā, kā mēs varētu teikt. Vai arī kaut vai, nu varbūt netieši, ja, bet varam tā nojaust kaut vai šis jāzepu motīvs, kā es saku, uh, Nu, kurš pirmais turēja piedzimušo jēzu rokās? Jā, nu, nojaušams, ka visdrīzāk tas varēja būt tieši Jāzeps. Jā. Un, un, un kurš pēdējais tur, tur jēzu miesu mirušo jau rokās, tas ir gan cits, bet arī Jāzeps, Jāzeps no Arimatejas. Un, un tā tālāk, ja, kad, kad tiešām e, tā Bībele, ja, bibliskā ziņa un, un arī baznīcas ziņa, viņas ļoti, ļoti savieno šo notikumu, ka tie Tas ir kā viens, jo tas ir lielais dieva pestīšanas darbs, viņa iemiesošanās un nāve par mums. Ja, izdarīts ir tas viens lielais darbs, mūsu atpestīšana, kas ir principā lielāks notikums nekā pasaules radīšana. Ja, Nē, nu, ja, <clears throat> eh, es tā klausos pie sevis, jā, un tam jau var, var piekrist. Gal, galā arī cilvēks, ja viņš nepiedzimtu, tad viss pārējā dzīve arī nebūtu. Nu, pilnīgi loģisks jā. tāds secinājums, kad uh, Mm, par to tad arī kaut kā to aizdomājies un kaut kā mēģini arī izsākt. Bet, eh, bet man liekas, arī dažkārt, nu, viens eh, piekrītu, mm, tad laikam vairākas lietas. Bet viena lieta, eh, jā, kad mēs tādu izpušķošanu esam no Ziemassvētkiem uztaisījuši, lai gan patiesībā kas notika? Traģēdija piedzima bērns pilnīgā um, nabadzībā, postā un pamests neviena negribēts, un te ne ar kādu naivu, tādu sapņainu stāstiņu um, es šeit to domāju, bet, bet skandāls par to, ka kā varēja būt tā, ka neatradās nekur, lai bērns varētu piedzimt, kad jā. Mm. visi atteica vienkārši jā, jā, jā. to vieta, pat eh, koridors neatradās <laughs> mājā, kur nu, Jā. Eh, es tā varbūt tās arī. Bet, eh, bet tā, tas ir pilnīgākais skandāls. Nevis par to, ka tur tagad Dievs uzreiz to visu dievišķo vilkt iekšā, bet par to, ka cilvēkam neatradās vieta, kur piedzimt. Tagad un, un redzi, mēs skatāmies jā. Irāku un, un mm. Palestīnu, Izrēlu un Ukrainu, un, un tur tas pats taču ārpēc grūvešos. Nu, tas ir tas, kur piedzima cilvēks man tā vismaz gribas domāt, kur piedzima Jēzus pilnīgi noraidīts, nepieņemts. Ne, nekāda pasaka tur nebija. Un šeit atkal tā saikne ar šo krustu, ja, ka, ka beigās viņam neatrodas vietas visā pasaulē. Ja, viņu vienkārši izmet no Jeruzalemes, izmet no pasaules. Un tas ir saistās ar to jautājumu, jā, atbildot par to svēto Stefanu, kāpēc uzreiz šī mocekļa svētki. Es domāju, ka tajā ir tā doma, ja, ka parādīt, ka tas ir tas viens no Eh, notikums, ja, jo Stefans ņem šo līdzdalību, var teikt, ja viņš ir pirmais no tiem, kas atdod savu dzīvību par Jēzu vai sasaistot savu dzīvi ar Jēzu, atdod dzīvību. Bet tieši ka atpestīšana ir ne tikai eņģeļu dziesmas, tā ir arī, tas ir arī krusts un, protams, tā ir arī augšām celšanās. Jo mūziklība mēs tomēr šo svēto Stefanu svinam ne, ne melnās drēbēs un, un, un raudot, bet mēs svinam ar, ar gavilēm un aleluja, jo viņš ir iegājis dzīvībā, ja, un, un kāds saka, visa, visa Līdz, līdz ar Jēzus iemiesošanos šajā visbēdīgākajos apstākļos, es domāju, ka Dievs ir ienācis katra bērna, pat tā negribētā un atstumtā, un katra vientuļā cilvēka dzīvē ar savu līdzdalību. Bet tā. ko darīt, ja nevar to saskatīt? Jo nu, tas ir smuka teorija, teiksim tā, vai ne? Es tā domāju, daudz cilvēku. Nu, mums, mums ir ērti un labi, ka ērtā mājā sēžam un, un varam filozofēt par to. Ne? līdz brīdim, kad pašiem būs jāiet cauri kaut kādam krustam, tādam lielam. Bet, eh, <clears throat> bet ko darīt tiem, kuri, eh, kuri, kuriem nav nekā no tā visa un kuriem eh, tas krusts tagad jādzīvo, ne, un kuri nesaprot, ko nozīmē pestīšana? Jā, tur, tur droši vien tas ir jautājums mums katram, ko es varu darīt. Jā, ko es varu darīt? Kā mēs šodien varam savus mājas atvērt? Un tas arī ir baigi grūti. Galu galā viss tagad ir imigranti un vispārēji. Mm. Mēs tagad mēģinām eh, gluži otrādi aizslēgt savas māju durvis, cik vien cieši vien varam, lai pasargātos. Jo tas taču būs posms, kas ienāks, ja laidīs. Jā. Jā, bet es, es vēl domāju, nu, nu, tas, tas arī, protams, ka ļoti daudz cilvēku, kuri, kuri nu, kā saka, mums paši nezinām, kā, kā mums kuram jābūt tas. Bet, uh, vienmēr, vienmēr es domāju, ka tas, kas cilvēku atpestī un, un kas dod, tās ir viņa ilgas. Jā. Mums ir šī tiešām ticība, kā tu sāki sākumā par to otrreizējo Kristus atnākšanu, par to, ka mēs jau gaidām to dienu, kad tās asaras visas būs noslaucītas un, un visas tās ciešanas, pat tās neapzinātās, bet tur, kur bija tās cilvēku ilgas pēc laimes, ka šīs ilgas vienā dienā Dievs piepildīs. Ja, ka katra vientulība būs dziedināta, un katra brūce aizvērta, un katra asara noslaucīta. Un tas arī ir Ziemassvētku stāsts. Ja, tas ir stāsts jau par to, kā Kristus atnāks otrais šajā pasaulē. No kā mēs dažreiz baidāmies. Jā, Nē, nu, īstenībā. mēs tā, <laughs> jā, jā nu, nu, baidāmies. Nē, bet eh, es arī tā pie sevis tagad tā sēžu un domāju, uh, un es jau speciāli tā provokatīvi mēģinu, lai, lai būtu nu, interesantāk arī klausīties to visu. Mani. Uh, Bet, eh, bet es tā pie sevis domāju, kā, vai nav dažkārt tā, ka nu, tā kristietība visu laiku tevi tādās ilgās tur, bet tu te un tagad īsti līdz galam nevari eh, izdzīvot. Jo, nu, tev būs labāk tad, kad tu nomirsi, vai būs labāk tad, kad tur atnāks kaut kas, vai kad izpildīsies šis un tas un vēl nezinu kas. Un kā nav, tā nav. <laughs> Bet labāk, laikam, ka, ir, ka tev ir ko gaidīt, nekā kad nav ko gaidīt. Ja? Laikam pats briesmīgākais. Nu, tas ir, kā kuram, vai varbūt gaidīt. tās tieši negribas neko gaidīt. Un vienkārši nu, tā, viss šeit ir tas mirklis. Tā ir mūsdienu pasaule. Eh, jā, jā, jā, tas ir. Bet, bet eh, kā tu pats teici, ja, no, no tā jau mēs pārsā, jo mēs jau mēģinam piesātināt savas ilgas ar kaut ko, kas, kas īstenībā tās jau ne, nepiesātina. Tāpēc jau ir tas varbūt dažreiz sajūta, ka, nu, vēl, vēl desmit koncertus, jā, vēl desmit teātris izrādes, vēl desmit ceļojumus, jā, vēl desmit dāvanas. Tad varbūt beidzot es sajutīšu jā, kaut ko. Bet ne nu, jau par to iet runa. Es domāju, ka šī mūsu dzīve, principā, ir domāta ilgām. Un, Kā kāds autors ir, ir rakstījis, ka mūsu dzīve 99% sastāv no ilgām un tikai 1% ir piepildījuma brīži. Uh, Man patīk tā doma. Es domāju, ka tas ir tas, par ko iet runa. Nu, nu, nu savā ziņā vienkārši, lai pieņemtu to faktu, ka eh, dzīve ir nožēlojama un jā, jāpaļaujas uz tiem mazajiem priekam ietrīšiem. Es domāju, ka tad, tad, kad tu gaidi, tas taču arī tas nav, nav nožēlojami. Gaidīšana, gaidīšana dažreiz ir, kā cilvēks saka, tas jau ir tikpat, tikpat jauki kā, kā satikšanās, jā, kad tu jau gaidi, <laughs> ka tu nojauti, jā, nu, kā gaida, tur kā bērns gaida tos Ziemassvētkus, ja kad jau beidzot tās dāvaniņas tur būs. Un, jā. tā iglīte iedegsies. Ja? Nu, tā, tā mēs gaidām uz to, uz to jā, mēs gaidām uz mūžīgo dzīvi un gaidām varbūt uz tiem mazajiem procentiem, bet, bet no viņiem sastāv dzīve no tā visa. Nu, skaisti. Vēl viena maza muzikāla pauzīte, un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šo katehēzi vēl ar kaut kādām dažiņ, dažām lietiņām. Iespējams, par to, kā tad šie, kas tad notiks pēc svētkiem, kas notiek pēc svētkiem. Un, Un, un arī, protams, gribas, e, varbūt tās kārtas tad ir šī gada tāds, nezinu, vēlējums vai ceļa maize e, arī uzsākot nākošo gadu, paturot arī to prātā. Bet pēc muzikālas pauzītes. of all colors, sharing words of love and devotion. Stand up and feel the Holy Spirit, find the power. Rādījumā arī klausītāji esam atpakaļ. Šeit ir priesteris Jānis un šajā dienas kateheizē kopā ar mani ir māsa Emanuēla. Nu jā, par, par svētkiem pēc svētku uh, noskaņās un, un tādā nu, jokaini, jo uh, ja šis ir tomēr ieraksts un, un, un, jā, un tad mēs tā pārspriežam par svētkiem. Es mēģinu izprovocēt māsu Emanuēlu uh, par, domājot par svētkiem. Eh, un varbūt tās līdz ar to arī jūs, radioklausītāji, nedaudz izprovocēja šajā, šajā visā pasākumā, jo galu galā tas taču sagādā tādu prieku, ja var drusku uh, robežas kaut kādas <laughs> pārbaudīt. Bet, eh, bet jā, um, tagad tā, pie sevis domāju, nu, mēs gaidījām, gaidījām, pēc gaidīšanas taču beidzot esam sagaidījuši arī to dzimšanu, uh, Un kas tālāk? Vai mainās kaut kas no tā, kā main, main, mainās, nemainās? Oh, nē, nu vienmēr jau gribās tos daudzos apņemšanās, kā tur nomest svaru, sākt sportot. Ja? <laughs> Klostermāsām vairāk lūgties, ja dedzīgāk. Un, eh, un zinām, kā ātri izplēniet ar tās. Bet eh, kas, kas varbūt mani uzrunā, un nu, ko es gribētu uz sevi, un, un varbūt arī jums, mīļie klausītāji, kā, varbūt, kā vēlējumu un tādu ilgas, <laughs> ja par ilgām runājām. Nu, ļoti uzrunā šī jubilejas gads, kuru mēs iesākam, kas ir izsludināts baznīcā, ja šis 2025. gads un ar tēmu jā, mm, jā, cerības svētceļnieki. Ja, mūs mhm. aicina būt par cerības svētceļniekiem. Un, un es tā domāju, nu, kas, kas, kas tas varētu būt? Un ļoti uzrunāja pāvesta vārdi, kas ir vēstulē, kas veltīta miera dienai, kas būs 1. janvārim. Es domāju, ka Radio Vatikāna lapusē vēl var izlasīt šo vēstuli. Un tur pāvests runā par tādu, manuprāt, ģeniāls termins. Viņam jautā, vai pareizāk sakot, viņš runā par, par mieru. Un viņš saka, ka, lai ilglaicīgs, ilglaicīgs un patīk tas vārds miers iestātos pasaulē un, un visur, ir vajadzīga sirds atbruņošanās. Ļoti man patīk tas. Un, un pēc tam viņš nosauc veselu tādu rindu ar lietām, ko viņš saskata kā šo sirds atbruņošanos. Tur ir gan savstarpējās attiecības, labvēlība, uh, un, un tā tālāk. Un kā pēdējo, kas man nošakēja, viņš nosauca vārdu cerība. Kā arī e, cerēt ir sirds atbruņošana. Jā, jo, protams, kas ir pretcerība, tā būs kurnēšana, tā būs žēlošanās, tā būs dīkšana, nīkšana. Jā. Un, un, un bezcerība, kurā var iekrist. Un, un, un es, e, manī saslēdzās, ja, cik interesanti, ka pāvests to nosauktu par apbruņotu sirdi, sirdi, kura nepielaiž dievu. Uh, Bet, ja es atbruņoju sirdi ar cerību, ja tur var ienākt Dievs. Nē, nu ļoti, ļoti skaisti, jo nu, šī par jubilejas gadu, ko Pāvests Romā 24. decembrī jau atvēra šīs durvis ne, un uzsāka jubilejas gadu. Katrā nacionālā baznīcā, tas katrā valstī tas ir paredzēts, kurā datumā 28. man šķiet, ka bija paredzēts bet es varu arī kļūdīties. Tagad eh, nav par rokai. Eh, bet par to obligāti jāparunā <clears throat> un jāpastāsta cilvēkiem, un, un varbūt tās arī kaut kas ir jādara galu galā šajā jubilejas gadā. Eh, tā kā par to radio klausītāji sekojiet līdzi, bet, bet tik un tā paklausoties un padomājot par to jubilejas gadu, a, kā tu svinēsi šo jubilejas gadu, ko baznīca izsludinājusi, un kā tu vispār saproti to jubilejas gadu? Kas tas ir? Um, jubilejas gadu jā, es, es saprotu kā tādu. Mm, Es domāju, lielāka iespēja sagādāt iespējas savai sirdī vairāk atvērties. Jo, nu, ja skatās pēc Bībeles, kas, no kurienes arī baznīca ņem šo tradīciju par jubilejas gadiem, tas ir tāds brīvlaišanas gads, kad tiek atlaisti parādi, atlaisti vergi, izlīdzināts sociālais taisnīgums un tā tālāk. Ja, un, uh, Un kaut kā eh, es ar tādu prizmu, ja tu tā ļoti personiski jautā, tad es domāju, tas ir tāda, nu, kur, kur tiešām to, jā, lai sirds brīvilēš varbūt daudzas lietas jaunu, lai, lai viņi nu, atverās, atverās kaut kam jaunam, nu, kā tādu iespēju. Iespējas došana sev citiem, ja? Jā, sev un citiem, tas droši vien, kad ir vajadzīgs katram no mums. Nu jā. Nu, mēs ar tādu melanholisku noti, bet šajā reizē noslēdzam šo dienas katehēzi. Jā, varbūt tās ir nedaudz īsāka, bet tomēr cerams, ka arī tāda, kas var vismaz likt aizdomāties par šo svētku nozīmi un, un jēgu, un, un varbūt tās tādām, nezinu, kā tās ir dalītamo. Dalītu tādu prieku, jo tikko dzimām, tik, mēs par ciešanām kaut ko pieminam, par krustu, kas ir arī daļa no uh, no visa galu galā ir pasi, pati dzimšana, tā stāsts ir diezgan sāpīgs process, nu, savu veidu krusts ir, <laughs> vai ne, kam jāiziet cauri ir. Un cerams, ka tas arī jums, rādījuma arī klausītāji, bija gana interesanti, lai nākošajā reizē, nākošajā dienas katehēzē atkal pieslēgtos un būtu kopā ar mums. Priecīgus Ziemassvētkus, lai laimīgs jaunais gads. Un arī laimīgs jaunais gads tieši tā. <laughs> Milzīgs paldies un uz tikšanos nākošajā reizē.